going to share with you uh, some of our experiences, but I'm going to start with a word, okay? 1 Corinthians 16. Voy a empezar con la palabra. Acabamos de venir de una conferencia. Eh, fuimos muy bendecidos, vinimos con un fuego de Dios, pero vamos a empezar esta mañana en Primera de Corintios 16, versículo 8 y 9. Lo voy a leer en inglés y ustedes pueden seguir en español por el beneficio de los que nos están visitando. Ah, y mi hija también está aquí. I'm sorry, Renee, I forgot to say welcome, Renee and, and Kaylin. Shame on me, Lucy. Sorry. Okay, 1 Corinthians 16, verse 8 and 9. All right? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. It says, But I will tarry at Ephesus until Pentecost. For a great door and effectual and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra esta mañana, porque en verdad se nos abrió una puerta grande, ¿verdad? Y había muchos adversarios antes de irnos, se pueden sentar. Okay? A great and effectual door has been opened unto me. And if we ask the Lord, what door is he talking about? Ah, si le preguntamos al Señor de qué se trata esa puerta que nos está abriendo. Es una puerta que, que abre negocio, abre oportunidades nuevas, abre ministerio. Okay? Three specific things. The first one is ministry. The second one is uh, opportunities for work and also businesses. So those were the main focuses of these open door. Es, ese es el enfoque de esta puerta abierta. Pero nos dice, hay muchos adversarios. Entonces, cuando hablamos de adversarios, hablamos de enemigos que no quieren, que no nos dejan, entrar y lograr esa puerta. We're talking about adversaries that will not allow us to go through the doors of opportunities that the Lord is opening to us. Entonces, ahora vamos a ir al libro de Hechos. We're going to the book of Acts, and we're going to be in, in chapter 3. Chapter 3. And we're going to read a verse 19 and 20. Acabamos de tener una experiencia donde hace como un mes el Señor nos hablaba de, de que estaba abriendo puertas. About a month ago, the Lord started speaking to us that word, that He was opening a door. And it was a powerful door. Nos decía que era una, una puerta poderosa. Era una puerta donde íbamos a encontrar muchos adversarios y, y so he told us, you know, you will have adversaries, you will have opposition when that door begins to open to you. Y el Señor nos nombró quién eran los, los adversarios, cómo se llamaban. Nos dijo el nombre de, de los adversarios. He even told us the name of the adversaries. There were six of them. Eran seis adversarios. El primero, división. Okay? Division, why? Because, first of all, when your heart is not in total accord with the Lord, you will never see your open door. Porque en primer lugar, si tu corazón está dividido de Dios, nunca ves las puertas que Dios te abre. Segundo, the second thing uh, was a lying spirit, un espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y te miente, te dice, es imposible que Dios quiera darte eso. The enemy will speak to us and will say, it's impossible that God would give you such a thing. He speaks negatively always. El enemigo siempre te va a hablar negativo. Siempre te va a decir cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Always will speak negatively to you because he is opposing you from entering that door, porque él se está oponiendo a que tú entres a esa puerta. And so he speaks into your ear, le, hable, le habla a tu oído. Y cuando tú dices sí, ya te pusiste de acuerdo. As soon as you agree with your enemy, as soon as you nod your head when you're hearing that voice, and you start already feeling you know, right, you know, it's impossible, then for sure, you know, you've already You've already not seen your open door. Ya no vas a ver esa puerta que se te va a abrir. Obviamente no se te va a abrir porque tú ya te pusiste de acuerdo con el enemigo. ¿Mm? Espíritu de engaño. A deceiving spirit is the third one. ¿Por qué? Porque el espíritu de engaño se, se junta con el espíritu de mentira. El engaño lo estrecha un poquito más. Huh? The, the, the deceiving spirit will stretch what he's speaking into, you, into your ear a little more. He'll give you more reasoning. Te va a dar más razonamiento. Te va a dar cosas, te va, te va a acordar de cosas que antes tú trataste de lograr y no lo pudiste lograr. He's going to remind you of things that you attempted in the past that you could not, that you could not uh, receive, that you wanted. ¿Mm? Cosas que tú trataste de hacer, pero fallaste. Things that you tried to do, but you failed at them. And so that's the, that's the spirit that deceives you with the lying spirit. They're not, they're not the same now. Okay? Because the, the lying spirit will only inject a little thought, but the, the deceiving spirit will stretch it out so that you so that you have greater understanding of why not. You see? And so, as long as you keep agreeing with with that spirit that's deceiving you, mientras que te pones de acuerdo con ese espíritu que te está engañando, tú te ciegas. You're blinded. You'll never see that door. You will not see it, even though it's right in your face. Aunque está enfrente de ti, no la puedes ver porque ya estás en un estado negativo. You're in a negative state. You will never, uh, you will never see the reality of that door. Okay. The fourth thing is unbelief. La cuarta cosa es incredulidad. Dice la palabra que sin, sin fe es imposible agradar a Dios. The word says, without faith, it is impossible to please God. And so It's so simple, really, to believe God. Because He only requires that you have faith the size of a mustard seed. Es tan sencillo creerle a Dios, porque fíjate, Él más requiere que tengas una semillita de fe del tamaño de un grano de mostaza. Y si tú has visto un grano de mostaza, se te puede perder en la uña antes de que lo veas, porque está tan chiquito. It's so small that really it can get lost inside your nail especially if you have a nail about that long, uh, it'll get lost in there. You see? And so, what I'm saying to you is that's all the faith that God requires you to have. So, what I want to tell you, lo que yo te quiero decir es que ese es el tamaño de fe que el Señor requiere que tú tengas. No tiene ni que ser así como un hombre que ha conocido a Dios en muchos años y que tiene mucha fe. Dios nomás requiere un poquitito, una semillita. He only requires a little bit. He doesn't even require that you be a great man of God, you know, so that you have, you know, abundant faith. So, you see, when God prophetically speaks, cuando Dios habla proféticamente y te da un anuncio y te dice, voy a abrir una puerta, and he supports it with his word. Y cuando él soporta esa palabra con su palabra. Cuando Él da esa palabra profética y, está en la Biblia, yo te la acabo de leer. I just read it from the Bible, so it's the Word of God. And He's giving the time when it's going to happen. Te está dando el tiempo cuando va a ocurrir. Te está diciendo, aquí me voy a esperar en Efeso hasta Pentecostés. he's saying, I'm going to wait in Ephesus until Pentecost. Well, guess what? Today is Pentecost. That's why all the balloons. Hoy es el día de Pentecostés. Por eso tenemos todas estas balloons. Porque estamos celebrando la puerta abierta de Dios. Ah, we're celebrating that open door. Why? Porque, ¿por qué lo hacemos? Porque le creemos a Dios. ¿Eh? Si tú le crees a Dios algo, if you believe God, You know, are you going to show that you believe? ¿Le vas a mostrar que le, que le crees? Seguro que sí. ¿Cómo le voy a mostrar? Bueno, voy, compro 20 balloons y las pongo en, la, en el cuarto y ahí está para verlo. ¿Eh? Una señal. ¿Huh? We go and we buy 20 balloons and we just let them go up in the, in the ceiling and let them hang there so we can look at them, so we can see with our eye that Today is a day when that door is opening wide to us. Que hoy es el día que se está abriendo grande esa puerta. ¿Por qué? Porque somos tan incrédulos. Because we're so unbelieving. We can read the word 20 times. I'm sure you've read that passage. Yo te aseguro que has leído ese pasaje en la Biblia y ni le has puesto atención. Pero yo quiero que le pongas atención. I want you to really pay attention to it. And you know why? When I left my house this morning, there was just like a little trickle of rain. It was almost like just little, you know, little drops. You know what I mean? It wasn't rain, rain, rain, you know? Cuando salí de mi casa había como un rocío que bajaba del cielo y como que me mojó un poquito el, el cabello it wet my hair a little bit. I went and got in my car. Cuando me subo al carro, ya empieza a llover. Well, if we speak about Pentecost, si hablamos de Pentecostés, Pentecostés se lleva a cabo durante la, la siega del trigo. Pentecost occurs during the, the wheat harvest. And in order for the wheat to be ready to be harvested, para que esté listo el trigo para ser segado o cosechado, se necesita la lluvia tardía. Ah, it's necessary for the latter rains to come over the wheat. Tienen que caer sobre el grano de trigo para que se acaben de madurar, para que no se echen a perder. ¿Y qué hace Dios? nos manda la lluvia. En la mañanita salemos de la casa y mira, ya está el sol, ya se pasó la agua. The sun's shining now. I'm sure when you came it was shining already. So the rains have passed. So are those symbols and signs from God? ¿Serán esos símbolos y señales de Dios que en verdad es un tiempo cuando Dios está derramando bendición, está abriendo esa puerta? Do you think it's true that He's opening that door and that He is pouring over us those rains of blessing so that we really believe? Mm, te muestro la balón, Vas afuera, la agua. Te enseño en la palabra. Señales. Señales. I'm showing you signs, right? I have the balloon. You go outside, it's been raining. You go to the Word, and we confirm the Word. So now all you have to do is believe. Well, besides the unbelief, aparte de la incredulidad, hay otro enemigo, que es el número cinco. Ese enemigo se llama temor. Temor. Fear. Fear is your fifth enemy. Why fear? Well, because we have a computer in our in our brain, you know, that records all past experiences. And mostly the bad ones, right? Porque tenemos una computadora en la mente y lo que ha grabado más que todo ha sido todas las experiencias negativas que hemos vivido en la vida, ¿sí o no? Y el enemigo tiene eh, un, una manera de parar lo que es la bendición que Dios quiere darnos, the enemy has a strategy always to stop the blessing that the Lord is fixing to release. Siempre el diablo tiene una estrategia para detener la bendición. ¿Qué es lo que hace? What does he do? Well, if God is saying, I'm opening a door for opportunity, for business, for service, for ministry, Why would fear stop you? ¿Por qué te va a detener el temor? Cuando Dios te ha dicho, te he abierto una puerta de oportunidad, de negocio, de ministerio. ¿Por qué va a usar temor Satanás? Porque es posible que ya trató, eh, trató la división en tu corazón, no lo pudo lograr, trató eh, la mentira, trató el engaño, trató la incredulidad, pero ahora dice, ah, no, no, ahora voy a usar el temor. Ese sí va a funcionar. Because maybe he tried all the other four. And he didn't succeed with you, so he's going to try fear. Porque el temor a veces de seguro te va a parar en seco. For some reason, fear can always stop you on your tracks where you say, no, I'm not going to try it especially when you've had a previous failure, especialmente cuando has fallado antes. Cuando algo no te fue bien, perdiste dinero. Em, no, si perdiste dinero, uh, entonces sí la vas a pensar bien, si Dios está abriendo una puerta de negocio, de oportunidad. Mm, if you lost money before, you're going to think twice about taking a risk and looking for that open door because maybe you feel secure where you are. Es posible que te sientes seguro donde estás. El Dios que yo conozco, the God that I know, is a God of change, es un Dios de cambios. Y la mayoría de nosotros no nos gusta cambiar. Huh? The majority of us hate change. We want to live in the same house 50 years, don't ever want to move. Um, don't want to be filled with the Spirit because that's something new and I might act crazy. Eh, a veces estamos viviendo en la misma casa 50 años, no nos queremos mover porque no, ahí estoy acostumbrado a vivir, no quiero cambiar nada. Tenemos los muebles en el mismo lugar. We even have furniture in the same place. Hasta eso, si lo mueves, está marcado allí donde está el sofá. Y por eso dices, ah, no, no lo puedo mover porque tengo que pintar toda la pared. You understand? A veces tenemos los muebles en un lugar y hemos estado en esa casa tanto tiempo, nunca hemos movido el sofá, pero cuando lo movemos es como que dejó una marca en la pared y dices, pues no, pues tengo que pintar, si acaso lo voy a ver. Si acaso lo voy a sacar y lo voy a poner en otro lugar, cambiar el ambiente, estoy diciendo. Entonces el temor es algo que cuando Dios te dice, estoy abriéndote una puerta, ¿eh? y cuando Dios hace un anuncio, yo te voy a decir algo, Pentecost is celebrated only one day. Pentecostés nomás se celebra un día, no es una fiesta de seis días o siete días. El Señor a nosotros nos comenzó a anunciar esa puerta hace más de un mes. The Lord gave us this word over a month ago. Hace más de un mes que el Señor nos da esta, esta palabra. Y hemos visto esas puertas que se han abierto. We've seen those doors open for many different people. Ha habido cambios de trabajo, cambios de oportunidades, ha habido personas que han tomado un negocio, han de veras creído la palabra. Okay, some people have really believed the word and they've taken a risk, because you always take a risk whenever you're doing something new. Siempre vas a tomar un riesgo cuando haces algo nuevo. Pero vamos a hablar de ministerio, porque yo creo que esa es la más importante eh, razón que Dios está abriendo esa puerta. let's talk about ministry because I believe that's really one of the most important factors in this within this season of open doors. Many of us have been very content where we are. Estamos bien contentos donde estamos. Nadie me pide nada y no hago nada. Yo nomás voy a la iglesia, me siento, recibo la palabra y me voy a la casa. Eh, I come to church, I receive the word, and I just go home. I enjoy and I do my own thing. Well, do you think that's all God has called you to do? ¿Crees tú que es todo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Tú crees que hay algo más que Dios quiere de ti? Do you think there's something more that God wants from you? Yes. Huh? Why? Why did you come into the kingdom? At such a time as this. ¿Por qué has venido al reino en este tiempo? ¿Nomás para seguir trabajando, tener tu casa, tener tu carro, tener tus hijos. Have your home, have your kids, do the routine things that family do. Is that all? Is that all there is to life? I don't think so. Yo no lo creo. Yo creo que hemos venido al reino con un propósito. I believe we've come into the kingdom with a purpose ordained by God. Cuando empezamos a conocer a Dios, when we begin to know God, we begin to know why He called us to come into the kingdom. Comenzamos a realizar la razón por qué Dios me llamó al reino. ¿Por qué me llamó? ¿Por qué no me dejó como estaba? Why didn't He leave you the way you were? Why did He want to change your life? ¿Por qué quiso cambiar tu vida? ¿Por qué? ¿Qué era lo que no le gustaba? Mm, wow. ¿Iremos ahí o no? ¿Should we go there? ¿Qué era lo que no le gustaba a Dios de mí? Mm, what did God didn't like about you? ¿Por qué te llamó al reino? Porque dice que desde el vientre de tu madre, ahí, Él te formó. Psalm 139 says it, you know, in your mother's womb, he formed you. So from the beginning of your life, he put his hand in your mother's womb and he formed you. Eh, desde, desde el vientre de tu madre, Dios metió la mano ahí y te formó. No fue porque tu padre te quiso tener ni tu madre, fue porque Dios te quiso. He formed you because He wanted to form you. No porque tú quisiste nacer ni que nadie más. Fue Dios. It was God that wanted you to be born. So now you've been walking with God, and He's saying to you, I have a door. Mm? I have a door open. But my preference what I want from you is for you to begin to serve me in a different way. La puerta que yo estoy abriendo para ti es una puerta para que tú me sirvas mejor que lo que me has servido antes. ¿Mm? ¿Por qué? And why? Because we've been selfish with God. Oh, yeah oh, but I go to church every Sunday and I read my Bible and I pray. Sí, pero yo leo la Biblia y oro y, y ¿por qué me van a decir que soy egoísta? Porque no pones a Dios primero. Because God is not first in your life. Because He's not the center of your life. Porque Él no es el centro de tu vida. He is not what rules you and governs you. Él no es el que te gobierna, el que dirige tus pasos. Y si Él ha depositado en nosotros propósito, if He has deposited purpose in us, then He expects us to serve Him. And He expects for that purpose to mature. Him use Él espera que si Él depositó en nosotros ese propósito en el vientre de nuestra madre, que ese propósito se madure y que dé fruto y que seamos útiles en sus manos. Entonces, se nos abre a nosotros una puerta para ir a recibir algo muy especial de Dios. Ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 3. Are you there? Okay, 3, 19 y 20. Acts 3, 19, 20. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Okay. Estamos diciendo que se nos ha abierto una puerta. We're talking about a door that has opened to us. Una puerta de oportunidad, de negocio, de ministerio. Y estamos diciendo algo que es muy importante en el, en el contexto de la puerta que el Señor ha abierto es que Él quiere ser primero en nuestra vida. One thing that's within the context of what we're talking about in 1 Corinthians is that The Lord wants to be first. And so he's choosing from us, for us, the door of ministry. Está escogiendo para nosotros la puerta de ministerio. Entonces, cuando vamos a Hechos y nos dice arrepentidos, he's saying to us, repent. Why do we need to repent today? ¿Por qué no tenemos que arrepentir hoy? Dice, para que seas convertido, so that you will be converted, y para que tiempos de refrigerio vengan a tu vida, so that times of refreshing will come to your life. El Espíritu Santo está hablando esa palabra. It's the Holy Spirit that's speaking that word. We can never be refreshed. Nunca vamos a ser renovados cuando estamos afuera de la voluntad de Dios o afuera de lo que Dios nos está llamando que hagamos. Ah, we'll never be in that in those times of refreshing when we're out of out of sync with God, where He wants us. Donde Él nos quiere, ahí es donde Él va a derramar sobre nuestra vida. Entonces Él nos está diciendo, te necesitas arrepentir. ¿Por qué? Porque Él no ha sido el primero en tu vida. Así de sencillo. He has not been first in your life. That's why you need to repent. ¿Quién ha sido primero? Yo. ¿Tú? ¿Mm? ¿Sí o no? Yes or no? Who's first in your life, Chris? You. Why? Because it's what I want to do and when I want to do it. Es lo que yo quiero hacer y cuando lo quiero hacer. ¿Y Dios? El Dios que te formó, el Dios que te ha dado todo lo que tienes. Te ha dado el trabajo, te ha dado la casa, te ha dado la salud. Todo Dios te lo ha dado. The God that has given you everything. Your life, you're here breathing because God has ordained for you to breathe. In one second, He can take your breath away. En un segundo, Dios te puede quitar el respiro. En un segundo. Hmm? People die for no reason. La gente se muere sin razón, sin tener enfermedad. Without sickness, they die. ¿Por qué estamos vivos? Why are we alive? We're alive by the grace of God. Estamos vivos por la pura gracia de Dios. Entonces, ¿a quién somos deudores? ¿Eh? No somos deudores al yo. We're not indebted to us. We're indebted to God for giving us life an abundant life. Entonces, cuando, cuando Dios está diciendo, yo te quiero abrir una puerta, I say, I want to open a door to you pero yo quiero que tú me sirvas y que tú me pongas a mí primero en tu vida. I want, I want to be first in your life. Yo no quiero estar a, abajo de tu lista. ¿eh? Que yo sea el, el penúltimo en tu lista de prioridades. I don't want to be the last person or the one next to the last in your list of priorities. I want to be first. ¿Sabes tú que el Señor te necesita? Te necesita, nos necesita a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Dios tiene algo que necesitamos hacer para Él. It's that simple. Every one of us are called. Cada uno de nosotros hemos sido llamados ¿Qué crees tú que sucedió en Pentecostés? What do you think happened in Pentecost? Capítulo 2 de Hechos. No voy a ir ahí, te lo voy a explicar. This grupo de people gathered together. Había un grupo de personas que se juntaron. Eran 120 en número. Eran discípulos que habían escuchado a Cristo. They were 120 and they were all disciples of, of Christ. And they were all gathered in one place. Estaban todos juntos en un lugar en acuerdo. They were in accord. It means something. Quiere decir algo. Cuando dice estaban en acuerdo, quiere decir que estaban en acuerdo con Dios. It means that they were in accord and agreement with what God wanted to do in them. Estaban de acuerdo en lo que Dios quería hacer en ellos. Y cuando Cuando ellos estaban en ese lugar, when they were in that place, they were expecting and anticipating. Estaban con una expectativa y anticipando lo que iban a recibir. Sabían que Dios estaba abriendo una puerta de oportunidad. He was opening a door of opportunity to them. Esa puerta que se estaba por abrir era una puerta para que ellos pudieran servir a Cristo mejor. The door that was opening up to them was a door so they could serve God in a greater way. Cristo les dijo, no se vayan de este lugar. He said, don't leave this place. Stay here until you have been endued with power. Les dijo, no se vayan hasta que sean llenos de poder. ¿Qué poder estaba hablando? ¿Qué era lo que decía? ¿Sabes qué poder era? You know what power he was talking about? He was talking about a power that would come by the Holy Spirit that would allow them to do signs and wonders and miracles. Era un poder que les iba a dar capacidad de hacer señales y prodigios por Dios. It was a power that would give them abilities that they did not have. Era un poder que les daba habilidades y capacidades que ellos no tenían. I've heard people say, I don't know how to pray. Hay personas que me dicen, no sé cómo orar. ¿Cómo le, cómo le hago? ¿Qué, cómo, ¿Qué oro? ¿Sabes lo que dice Romanos 8:26? You know what Romans 8:26 says when when I hear somebody say I don't know how to pray? Romans 8:26 says, "The Holy Spirit the Holy Spirit will pray through you." The Holy Spirit will pray through you in an inaudible way, sin palabras como nosotros las conocemos. es como habla el Espíritu. Él habla a través de ti, Él hace la oración por ti. Es lo que quiere decir. ¿Por qué dice? Porque no sabes cómo orar. He's the one that prays because he knows we don't know how to pray. And he says, and when you pray and you let me pray, cuando me dejas orar, tú vas a estar orando la voluntad del Padre. You will be praying the will of God. Entonces es un poder es una capacidad. ¿eh? En otras palabras, ah, it's a power. It's an enabling of abilities that you and your own natural person don't have. Te capacita el Espíritu Santo, te da un poder de poder hacer cosas que tú, no, tú en tu persona no las puedes hacer. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. how the Holy Spirit transforms you. Te voy a dar un ejemplo, cómo te transforma el Espíritu Santo. Este, aquí entre nosotros hay varios hermanos, ¿verdad? Que, que no tienen mucho de conocer al Espíritu Santo. They, they haven't known the Holy Spirit for a long time. And uh, when you at first hear them pray, they pray like the words barely come out of their mouth. como que, tú sabes, las palabras como que no salen. ¿eh? When they pray, it's like the words, you know, they have a hard time coming out of their mouth because they don't know what to say. But as you see them, you know, be filled with the Holy Spirit, cuando los comienzas a ver que se llenan del Espíritu, eso comienza a cambiar. All of that changes. And all of a sudden, you say, wow, I just heard Lucy pray, boy, she prayed mm, a prayer, right? De repente oigo a Lucy está orando y digo, wow, esa oración que hizo Lucy, poderosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da esa habilidad, esa capacidad de que hables lo que Él quiere que tú digas. Por eso ellos tenían que estar de acuerdo. con el Espíritu Santo. That's why they had to be in agreement and in accord with the Holy Spirit. Well, I told you there were six enemies. Te dije que eran seis enemigos. El último enemigo es tu carne. The last enemy is your own flesh. Why? Because the Holy Spirit, uh, the Spirit in you, you have a spirit. Okay, you you have a body, there's a spirit within you, and you have a soul. And the spirit within you is always in agreement with God. El espíritu que tienes dentro de ti, tienes un cuerpo, un espíritu y una alma. El espíritu siempre está de acuerdo con Dios. ¿Ok? El alma es el centro de tus emociones, o ya sea tu carne. ¿Ah? The soul is the center of your emotions, it's your flesh. ¿Mm? Entonces, las emociones son las que nos gobiernan. Ay, ¿cómo me siento? No, no, me siento mal. ¿Eh? How do I feel? Well, I feel bad, all right? So today I'm not praying. ¿Eh? Cuando te sientes mal no quieres orar. Cuando te sientes bien, oh Señor, ay, qué bendiciones, Dios. Está basado en cómo me siento. It's always based on how I feel, right? <coughs> well, The Bible says that the flesh is weak, but the spirit is always willing. La carne es débil, pero el espíritu es siempre fuerte. Entonces, cuando tú oras y oras en el espíritu, tu carne comienza a deshacerse y tu espíritu se va haciendo más y más poderoso. When you pray in the spirit, your flesh begins to die little by little. Because every time you pray, you're releasing fire within you. Cada vez que tú oras en el Espíritu, estás desatando fuego dentro de ti. Y quema esa, esos sentimientos, esas emociones. It destroys, you know, all of those carnal desires, like fornication, like adultery, like lying, deceiving people, fraudulent things, those ugly things in your life. The Holy Spirit burns all that off. El Espíritu Santo quema todo eso. Entonces, la carne no quiere lo que quiere el Espíritu. The flesh does not want what the Spirit wants from you. La carne es la que te dice, eh, ¿para qué quieres ir a la iglesia a oír a esa hermana predicar? Mejor vete a la casa. ¿Ah? es la carne la que te dice. It's the flesh that says, what, do you want to go to church for? What do you want to go listen to that lady? You're better off going to the mall. Mm-hmm. And you say, oh, yeah, let's go to the mall. And what are you going to go see at the mall? Flesh, right? ¿Qué vas a ir a ver al mall? Carne también. Entonces el Señor nos está diciendo, yo quiero darte un refrigerio. Ajá, the Holy Spirit saying, I want to refresh you. Quiero sacar todo el estorbo, quiero sacar todo lo que está de estorbo en tu vida. Eh, I want to remove all the obstacles in your life. para poder llenarte de mi espíritu, so I can fill you with my spirit and you can be the person I've called you to be. Okay? So, what did we do these last four days or three days? We just got back last night. We went on this to this conference. <coughs> Fuimos a esta conferencia. Y allá todos fuimos tocados por el Espíritu Santo. Y yo quisiera que darte un testimonio de algo que sucedió. Cuando estábamos allí ayer, yesterday we were, we were in Louisiana for conference. And we went to um, a conference that's an apostolic, is our apostolic covering. And so we went to our, to our home, uh, how should I say, um, no, it's not our home. We went to where our organization uh, is based fuimos a donde está nuestra organización basada, donde está el apóstol, where our apostle is. And there, seven churches came together. Siete iglesias se juntaron. Entonces, ayer, yesterday was the last day of the conference, <clears throat> and yesterday morning, uh, in the church where it was held, there was a lady there that does the banners. And she's the only one in the church that uses the, the banners. Eh, había una señora allí que ella, ella usa las, las, las, banderas, pero ella es la única que las usa. Y ella trae va todo un, un, ¿cómo se llama? Costal un costal. She had a huge bag full of flags. And so she comes to me and she says, Sister Anna, she says, you know, I've had a vision for several years. Se acerca a mí y me dice, hermana, he tenido una visión por varios años. Y so she says, uh, my vision has been that I see everybody in the church up walking around the whole sanctuary using the flags. Uh, Dice, vi la visión y la visión era que, yo veía a toda la gente que se levantaba de sus asientos y cogían las banderas y, todos, todos le daban vuelta al, santuario. And so she said, You know, I have not seen that vision yet. She says, I've been here so many years, and I'm, she carries that huge bag with all those flags every time they have service. And she's the only one that uses them. Ella carga ese moral, moral, todo cada vez que va al servicio y nomás ella se levanta con las banderas. Bueno, pues nosotros aquí acostumbramos eh, adorar y alabar al Señor con, con las banderas. You know, we here have been, you know, have been using the flags to worship the Lord for quite quite a while. And so it's part of our Our worship time es parte de nuestro servicio, hacerlo. Entonces ayer, so yesterday, spontaneously, our group began to take a flag. Nuestro grupo comenzó a tomar una bandera cada quien. Y comenzamos a, a danzar. Se desató una unción tan fuerte una unción tan fuerte que casi no se podía predicar. The anointing that was released was so strong, it was almost hard for them to, minister. I mean, it was like really the, religious uh, strongholds were torn down by that move of the Spirit. Fue un mover del Espíritu Santo eh, a través de, usar esa bandera y, y tumbar los muros. Así es de que quisiera que los hermanos, ¿a, quién le paso el micrófono? Isabel. Bueno, vamos a mover el... en español, ¿En English, traductor. English. Oh. Oh God, I give you thank you for everything you done in my life. Te doy las gracias, Señor, por todo. Thank you, God, because Gracias, Señor, you make me with a purpose. porque tienes un propósito para mí. But I still don't understand what's the purpose is. Todavía no entiendo muchas cosas. There's so many things that I don't understand. Tantas cosas que no entiendo. I have a vision. But I have, pero tengo una visión. I don't know. You gave me that vision. I don't Yo know. sé que tú me diste esa visión. I see myself running around with these flags in my Yo me veo hands. corriendo con la bandera en mi mano. I tried to yo trato. I see myself with this flag in my hand. Yo me veo con esa bandera en mis manos. But what it is, it should be something. Debe de ser algo. Él está control. Show me your purpose, God. Dime tu propósito, Señor. I'm tired. Tengo. Estoy cansada, Señor. I know you're gonna do something. Yo sé que quieres hacer algo. This is not emotion. This is more than emotion. More than anything. Más que todo, Señor, quiero que lo hagas. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. I know you are real. Yo sé que eres verdadero. Oh, I want you to show me and teach you the way you like. Teach me the way you. Señor, enséñame. The way I'm supposed to do it for you. Enséñame cómo hacerlo para ti, Señor. I wanna do, do lo, lo quiero hacer, Señor. I wanna do it. Yo lo quiero hacer. More than anything. Más que todo. But your Holy Spirit, it will help me. Tu Espíritu Santo me va a ayudar. I will believe. I believe it. Yo lo creo, Señor. And I give the welcome to the Holy Spirit. En te invito, Espíritu Santo. Do it. Hazlo, Señor. Do it. Hazlo, Señor. Because you are real. Porque tú eres real, Señor. Aun cuando algo muere él está en control. I wanna do it. Lo hace cuando en la vida cambia su ser. We wanna do it. Because you made us with a purpose. Señor, tú me hiciste con un propósito, Señor. Yo lo quiero hacer. Te voy a dar la gloria, Señor. Y todos ustedes lo harán también. Porque Dios es real. Stop living simple life. Deja de vivir una vida tan simple. find your purpose. Y encuentra tu propósito. God is real. Porque Dios es real. You cannot see him. No lo puedes ver. Just do it. más hazlo and he will show you. Y él te va a enseñar. Aleluya. Yo creo que el Señor está abriendo cosas nuevas. Y el Señor está haciendo de nosotros. Uh, doing things Rompiendo todo el esquema. Uh, que hemos tenido. para adorar al Señor. praise Hemos tenido un esquema. We have um, De pasividad. Y cuando lees la palabra, en Génesis capítulo 17, versículo 12, uh, específicamente, Dios está hablando con uh, Abraham. Y él le dice que a los niños, le está hablando de, los niños. Y algo importante de esta escritura es que él le dice que en el día 8, uh, que el niño nazca that the child would be born, lo iba a cambiar. He was going to change him. El número 8 es nuevos comienzos. Uh, the number 8 is new beginnings. Y nosotros entramos en nuevos comienzos. And we have entered new beginnings. Donde Dios te dice como iglesia, va a cambiar el nuevo comienzo. So he's speaking to us and saying new new things are coming and there's a new beginning. De la manera que me adoras. in the way you worship me. Las cosas van a cambiar. Una de las cosas que tocamos el corazón de Dios es cuando le alabas, is aun cuando no tienes lo que esperas. Dios no espera que le adores cuando ya lo tengas. Comienza a adorarle desde ya, desde antes que lo tengas. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que le iba a dar un bebé told him he was going to give him a son. Él muchas veces And many times se levantaba como nosotros he would rise up like us y decía, and would say, es imposible, It's impossible. no se va a hacer, It can never happen. soy demasiado viejo. I'm too old. Probablemente tú en tu vida Perhaps in your own personal life, estés pensando you've thought igual, the same. no tengo dinero, I don't have money. Mi matrimonio se está destruyendo. My marriage Pero Dios te dice is hoy, breaking up, but the Lord is saying to you today, comienza a alabarme. Start worshiping comienza a bendecirme. Start blessing comienza a alabarme. Start worshiping me. Y en medio de que me alabes, And in, in the middle of your worship, en medio de que me bendigas, in the middle of you blessing me, te voy a dar el nuevo comienzo. I will give you a new te voy a dar el nuevo comienzo. I will give you a new beginning. Si tú lo crees, ponte de pie un segundito. If you believe it, stand to your feet for a second. Señor, declaramos que nosotros entramos en un nuevo comienzo donde te vamos a servir de la manera que tú quieras que vamos a entregar nuestra agenda We're going to, uh, turn in our agenda, que aún siendo esposos nos vamos a entregar turn, uh, re, I mean, turn into you. A servirte. To serve you. Personalmente. Personally. Como iglesia. Like church. Como matrimonios. Even a marriage. Te vamos a servir. We will serve you. Nos ha llamado a nuevos comienzos. You have called us to new beginnings. Y nos vamos a mover con la nube de tu presencia. And we're going to move with the, la nube the se mueva. Cloud of your presence. Si la nube se mueve, nos movemos con ella. Señor, abre nuestros corazones para movernos hacer, we Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. se puede sentar. Sentía de parte de Dios decirte esto y para testificar voy a testificar. Fuimos a la conferencia y fue algo impresionante que el Señor hizo. Uh, me impresionó tanto el, el, mirar como Dios, me impresionó tanto mirar como el Señor. Porque a veces nos sentimos tan insignificantes. Uh, pero el Señor ha puesto un llamado en tu espíritu. Cada uno de nosotros fuimos marcados para llevar la gloria de Dios. Y allá en Luisiana, I, over there, I, en Luisiana, yes, Louisiana, fuimos. Y el Espíritu de Dios estaba haciendo cosas poderosas ahí. Y lo más sorprendente es que íbamos a dar. The uh, Perdón, a recibir. Okay. You, you the most surprising thing was that we had gone to receive. Yes, and the Lord He surprised me. Él me, él me sorprendió. And the Lord, el Señor, bueno, ¿qué vas a hablar? <laughs> Porque él tenía una sorpresa. Because he had a surprise. And he broke my heart. Él quebró, y me mi, quebró corazón. mi corazón. Okay. Y, y yo estaba quebrantado tanto. And I was so broken con todos los que íbamos. with all of us that went. Y este drama que pasó fue algo que fue real. And, Lo eh, que dramatizamos uh and this drama that we just uh, did was something that really occurred. me impresionó tanto el, el que la hermana lo que decía, había una mujer. Uh-huh. It, it impressed me that there was a lady there. Y esa mujer creía que la visión que Dios le dio un día lo iba a mirar. Y eso me impresionó y me hizo acordarme de la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Y aunque muchas veces entremos en lo natural, El Señor viene y nos recuerda que él te lo prometió y él te lo va a dar. Y comenzamos a danzar And we los hermanos. Dancing. Yo me impresioné porque personalmente yo tenía la bandera con José, nada más así flameando. I with with uh, Jose had our we had our flags and we were just waving them. Ignorando la promesa. We were ignoring the promise. Que Dios le había dado a aquella mujer. That that God had given that lady. De repente el Espíritu de Dios entró poderosamente. Y comenzamos a movernos. en el Espíritu de Dios. Y toda la gente. En toda la iglesia. El Espíritu de Dios se movía. Y estaba haciendo cosas poderosas. Yo comencé a correr en todo el servicio, en todo el salón. Y créamelo, no quería correr. And believe me, I didn't want to run. Pero eso es el Espíritu Santo. But that's what the Holy Spirit does sometimes. Que aunque la carne no quiera, Even though the flesh does el not want te you, hizo, quiero que me dances, uh -huh, the Holy Spirit quiero says, que me alabes. Worship me. Y toda la iglesia And all the church comenzó a danzar. Started dancing. Y hermanos, las banderas se movían de un lado para otro. Uh flags would wave from one side to the other. Y pasó algo importante. And something impressive happen. En el espíritu. In the spirit. Cada cosa que establecemos Everything that we establish se establece en el lugar. Establishes in that place. Cuando pasó la bandera de Estados Unidos, When the flag of the United States went by, la bandera cristiana and the Christian flag, y la bandera de Israel, and the Israeli uh, flag, a lo mejor no lo entendíamos. Pero estábamos poseyendo. Estados Unidos. Israel. Israel y Cristo en el centro. Y eso me impresionó. Así que hermanos, vengo bendecido. El Señor me habló personalmente. Y Él tiene cosas buenas para nosotros. Así que les animo I uh, encourage you a que el fluir que fuimos a traer that the flow that we brought lo compartamos. We want to share it. Lo más difícil cuando vas a un lugar the most difficult thing when you go to a new place no es llegar ahí donde Dios quiere, is not get there where, where the Lord wants you to, sino mantenernos. But it, but remain there en ese lugar. In that place. Así que cuidemos lo que Dios nos dio. Let's, let's keep what we received. Vengo impresionado I'm impressed. y como iglesia And like, like, a church, like the church, fuimos a otro nivel. We went to another Fuimos a otro nivel. Mm-hmm. We graduated to a higher Y yo creo place. como hermanos, And like brothers, Dios hizo algo significante. the Lord did something very significant. Así que valoremos lo que Dios nos dio Let's value what we received. y Dios les bendiga. Sigue otro. Mm, Lord bless you. Amen. Yo quiero compartir también, hermanos, con ustedes. I ah, also want to share with you, brothers. A que el Señor nos llevó a recibir y a dar. The Lord took us to receive and also to give. Nos usó para dar lo que él nos había dado aquí. Uh -huh. He took us to give what we had already received here. Que fue el adorarle. That it was worship him. Y bendecirle con nuestras banderas. And bless him with our flags. Porque allá no lo, no lo hacían como nosotros lo, hacim, lo, lo, hacemos aquí. They, they didn't do it the way we do it here. Y ayer fue un día que nadie se quedó en la banca sentado como un día anterior. Ah, nobody stayed in, in their seat like the day before. El espíritu los tocó a todos y todos salieron danzando. Todos agarraron Spirit banderas. touched everyone and they all got up and they each had they were dancing before the Lord. Eso fue muy maravilloso lo que yo pude a recibir en ese lugar. What I received there was marvelous. Y sé que todo lo que recibí lo voy a compartir cada, cada día de mi vida And en I este think I'm going to from this day on be able to share what I've received. Y dejo para alguien más. Mm Okay. Gracias, Señor, por haberme llevado a ese lugar, Señor, Lord, a la I bless you contigo. for taking me to that place. Porque tú supliste todos mis gastos. Because you supplied all of my needs. Yo recuerdo que hice el viaje sin tener nada en mi cartera, pero Lord, I made the trip without having any money in my wallet. Aprendí a depender de ti, Señor, y yo sabía que tú me lo ibas a dar. I, I learned to depend on you and I knew that you would provide. Y te doy las gracias. And I bless you. Muy agradecida contigo, Señor. Amén. I'm very grateful to you. again. <laughs> um, I give thank you to the Lord, to the Lord. The, after we went, uh, when we dis, when we went to Louisiana. Ajá. Yo le doy gracias al Señor por poder haber ido en ese viaje a Louisiana. Uh, I went with uh, so many, um, like uh, I was waiting for the word of what God wants me to do for Him. Yo estaba esperando a ver qué era lo que el Señor quería que yo hiciera para él. Pero no recibí nada cuando estaba ahí. El siguiente día, la experiencia que tuve. was the, the way they, he, he used me with the flags. Ajá, la manera que, que usábamos las banderas. Um, it was uh, very wonderful, beautiful. Era tan hermoso. Um, and I'm, I am waiting for that day when I will be there seeing a lot of people giving the glory of God. Yo quiero ver el día cuando veo la gloria del Señor. Because he deserved it. And I I am very happy. Estoy tan contenta. Very happy. I don't care if the, uh, uh, if people look at me like um, what is she talking about? Ajá, tal vez estás viéndome y dices de qué está hablando. Maybe my husband don't understand right now. A lo mejor mi esposo ahorita no entiende. He's not here. Porque él no está aquí. But he will be. Pero él estará aquí. Giving the glory of God. Ajá, dándole gloria al Señor. I am very happy. Yo estoy tan contenta. I am in love with God. Estoy enamorada del Señor. He's my boyfriend right now. Él es ahorita mi novio. And I can wait Ajá. for that wedding day. y estoy esperando ese día de las bodas. And I want you to come too. Y yo quiero que tú también vengas. Enjoy this wonderful Real y puedas disfrutar esta felicidad. It's beautiful. No matter what, what your house is, is looking, looking like. No importa cómo se vea la cosa. But God, pero Dios he will be in charge. estará en control. Just follow him. Nomás síguele. Follow him. Síguelo. You will see. Y vas a ver. Amen. Dios los bendiga. Este, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? I want to share with you. Uh, de la palabra que compartió la pastora de los enemigos. Uh I want to speak to you about the enemies, the adversaries that, pastor shared with you in the word. Antes de ir al, a la conferencia. Before going to the conference. Pasé eh, diferentes cosas. I, I went to several through several things. Para mí se hacía imposible. For me it was impossible. Pero el Señor a través de la pastora uh, the Lord spoke to me. Este me decía que ponía en mí, en mi corazón. Uh, he said he was putting in my heart. Que yo fuera. That I should go. Pero el enemigo venía y me decía, pero ¿cómo vas the a poder? would come and he would lie to me. Pero mientras se acercaban los días, as the days were getting close, yo quebraba mi corazón delante de Dios. I, I wanted to just break my heart before the Lord. Y yo le decía, Señor, and I would say to him, Lord, si tú quieres, if you want, que yo vaya? I go? ¿Tú me vas a suplir para mi renta? You're gonna supply my rent? ¿Tú vas a suplir para mi babysitter? Para la que cuida a mi niño? Para todo lo que voy a necesitar. And all that I'm going to need. Yo confío en ti, Señor. I, I trust you, Lord. El Señor me sorprendía. The Lord surprised me. Pagué la mitad de mi renta. I paid half of my rent. Hablé con la babysitter, y le dije que después se le iba a pagar. I, spoke to the babysitter and told her I would pay her later. Para mí era imposible hablar con mi patrón y decirle tengo una conferencia, no voy a poder venir en ciertos días. I, I, I was even afraid to speak to my boss and tell him I have a conference and I'm going to have to be absent a few days. Y yo le dije al Señor. And I told the Lord. Yo no sé cómo yo le voy a decir a mi patrón que no voy a estar. I don't know how to tell my boss that I can't be there. Pero tú, Señor, dame las palabras. But you, Lord, give me the words. Para poderle explicar que no voy a estar. So I can explain to him that I won't be there. Llegué a mi trabajo. I went to work. Y yo le dije a mi patrón. And I told my boss no voy a poder venir estos días. I gave them the dates when I would not be there. Y él me dijo, and he told me, qué bueno que tú me avisaste, dice. I'm glad that you let me know. Para yo poder encontrar personas que te puedan cubrir los días que tú no vas a trabajar. So I can find somebody to cover you. Y yo le doy gracias a Dios. So I thank the Lord porque él arregló todo. Because he arranged everything. Él hacía que, que yo me encontrara dinero en el camino. He allowed me to find money uh, on, on, the, street. street. En mi bolsa me aparecía dinero. In my purse, I found money that I didn't have, didn't know I had. Y yo le doy gracias a Dios por todo. Fue una linda experiencia poder ir allá. It was such a big experience for me to go. Y uno de mis deseos era poder ir y conocer nuestra cobertura allá. Uh -huh. I always wanted to go and meet our spiritual covering. Y Dios lo concedió que yo fuera. And so the Lord allowed me to go. El Señor aún habló a mi vida personalmente. He spoke to, the Lord spoke to me personally que iba a, entrar, bueno, Dios me permitió, ¿verdad?, entrar en esa puerta. He allowed me to, to go into that door. Porque pues el enemigo, ¿verdad?, ponía cosas, ¿verdad? The enemy at the same time was fighting. Pero yo ponía la confianza en Dios. But I was putting my confidence in the Lord. Y Dios hizo algo ahí. The Lord did something there aún yo me sentía muy cansada. I was so tired. Yo le decía al Señor que, I used que to yo tell no the podía. Lord. Sentí una pesadez y yo le decía al It was Señor, so, there was such a heaviness over me. ayúdame. I'd say, Help me, Lord. Y no me podía levantar. And I could not get up. A veces iba al, trabajo al trabajo. Sometimes I would go to work. Me sentía tan pesada. And I was so heavy. Regresaba del trabajo. I would return from work. Y no sentía buscar al Señor. I didn't even feel like seeking the Lord. Solamente me pasaba llorando. I only cried. Pero entendí que a través de cuando tú lloras, te quebrantas. I started to understand that when you are broken and you cry, puedes expresar tus sentimientos al Señor. You can express all of your feelings to the Lord. Tal vez no, no te salen palabras. Sometimes maybe words, you know, are not even spoken. Porque no te sale nada, no sabes cómo expresarte. because you don't know how to express yourself. Pero ahí está Dios. But the Lord is there. Y habló y me dijo que vienen nuevos comienzos. And the Lord spoke to me and told me I had a new beginning awaiting. Y le doy gracias a Dios por todo. And I thank the Lord for everything. Bendiciones. Buenos días, hermano. Este, miren, yo recibí una, la experiencia que recibí en esta, en esta visita. The experience that I